מה נשתנו הלילה הזה מכל הללף? שבח כל הללף, אין און ומטבילין אפילו פעם אחת. והלילה הזה שתף עומים. שבח כל הללף, און ואכלים חומס ומסו. והלילה הזה כולה מסו. שבח כל הללף. ונוח למשור ירוגס, והלילה לא הזמררים. שבח כל הלילס, ונוח עם בן ישבין ובן מסובין, והלילה לא הזה כולנו מסבין.